العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, koji grijehe prašta, koji teubu prima, ali koji žestoko kažnjava. Neka je salavat i selam njegovog miljeniku poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve koji nas je u svome životu podučio kako da budemo ustrajni do konačnog cilja kada je rekao nevjernicima u Mekki koji su mu nudili sve dunjalučke blagodati i uživanja poznatu rečencu koja treba svakodnevno kada god ne iđemo na neko iskušenje dozvanju našim srcima a ona glasi kada biste mi dali sunce u desnu ruku, a mjesec u lijevu ruku, ne bi se odrekao poziva sa kojim je gospodar poslao, pa sve dok Allah ne bi uzdigao ovu vjeru i dok ja ne bi umro na tom putu. Salavat se selam njegovim ashabima, njegovoj poroci i svim vjernicima od Adema i salama koji nose svjetlo Islama i imana pa sve do sudnjega dana. Poštovana braćo i cijenjene sestre, došli smo do novog hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam koji se nalazi u zbirci mama Buharije. večera s vama nije Hafiz Kenan koji je malo bolestan pa imate selam od njega i dovu da u naše lijepo druženje ako da gospodaru Kabuli i da bude od onih s kojima ćemo se okoristiti na Dunjalku i na Hiretu ako Jedan velikan je kazao u jednoj lijepoj dovi gospodaru počasti me da te spoznam istinskom spoznajom ali ne spoznaju kojom ću da te priznam, već spoznaju koja će da mi donese stid od tebe. Istinska spoznaja gospodara jeste spoznaja koja urađa i donosi plodove na ovome svijetu i podrazumijeva da između tebe i grijeha stvara se prepreka u onom trenutku kada dođeš u takvu situaciju, a između tebe i dobrog djela stvara se polet, odnosno svaka se prepreka uklanja kako bi mogao to dobro djelo da izvršiš. I najbolji način da spoznamo naše gospodare i da tu spoznaju jeste prisjećanje na sve blagodati koje nam je Allah Đelšanu, naš gospodar, svakodnevno šalje, a mi možda često zaboravljamo da se Allahu na tome zahvalimo. Pa zato što gospodar nas u Kur'an Kerimu u jednoj lijepoj kuranskoj suri posjeća i kaže o blagodatima gospodara svoga kazuj samo kratki uvod da napravim prije nego što hadis pročitamo jer je vrlo važno da u današnjem vremenu da u danima, u vremenu koje mi živimo, vremenu u kojem se takav način života vodi da se sve manje i manje vremena poklanja ahiretu i gospodaru, a sve više i više vremena se poklanja za ono što je prolazno i za ono što će jednoga dana proći. Vrlo je važno da se u tim trenucima, u takvim okolnostima posjetimo na najveće blagodat koje nam Allah mala u poslavu i na kojima se stalno moramo zahvaljivati. Onaj ko se ne zahvaljuje blagodatima gospodara svoga, treba da bude svjestan da vrlo lahko može da ode u jedan opasan put, a to je put nevjerovanja gospodara, jer nepriznavanje blagodati gospodara i nezahvaljivanje na blagodatima vodi u veoma opasnu stvar, to je zaboravljanje u šanu. A znajte da jedno od značenja kufra u arapskom jeziku, pored toga što znači neverovanje, odnosno prikrivanje, znači nezahvalnost. Onaj ko se ne zahvaljuje gospodaru na svim blagodatima, koji mu gospodar daje, a prije svega na blagodati vjere i te Allah počastio, takav je krenuo jednim putem koji može veoma kobno da završi za takvog insana. S druge strane, onaj koji se zahvaljuje Allahu Želšanu na tim blagodatima, na svakoj blagodati pojedinačno, koji je svjestan da je samo jedna blagodat od gospodara, veća od svakog našeg dobra koje smo mi u životu radili, takav je krenuo putem da samo sebi još više poveća dobro u svome životu i da samo još više ima dobra i hajra u svome životu. Jer je Allah Đelšanu obećao. A kada gospodar sebi nešto stavi u zadatak i obavezu i vađivom sebi učeni, Allah će to sigurno da ispuni. Allah je rekao u Kurani Kerimu Wala in shakartum Ako zahvalni budete bili, ja ću vam uistinu još više povećati, još više blagodati dati. Zbog toga svakodnevno se posjećati na blagodati o dužnosti i obaveza vjernika, muslimana i muslimanke kako bi svoj iman, svoje vjerovanje održao budnim, održao živim kako ne bi zaboravio na gospodara koji mu sve blagodati daje. Upamtite ovu dovu, gospodaru, počasti me da te spoznam istinskom spoznajom, ali ne spoznajom kojom te priznajem, kao što većina ljudi kaže. Mušike su u Meki, pa kada su i pitali, Kur'an se to navodi na nekoliko mjesta, kada bi ih pitali ko je stvorio nebesa i zemlju, oni bi rekli gospodar, rekli bi Allah. Ali to je, bila, to spoznaja samo na njihovim riječima. Istinska spoznaja jeste ova spoznaja koja donosi stid nas prema gospodaru svih svjetova. Dolazimo na halku hadisa sa uzvišenim ciljem da steknemo neko znanje i kako bi nam to znanje bilo onaj put prema džennetu ako i put ka korisnom znanju koji će imati fajde na budućem svijetu. Ja vas molim samo malo se naprijed pomaknite, vidim fali dole malo mjesta pa pokušajte napravite još ona mjesta unaprijed kako ne bi, kako ne bi neko ostao da stoji, na nogama. Jednog su pitali da li se, kaže, ljudi više bave znanjem danas nego što se bave prije. I to je pitanje koje se može i danas postaviti zato što živimo u takvom vremenu gdje su knjige, literatura, internet sajtovi i sve ostalo na raspolaganju i dostupno svakom čovjeku koji god to poželi. I postavio pitanje, kaže, da li je, kaže, danas ljudi se više bave znanjem nego što se bavili time, kaže, prije. I ovaj je njemu odgovorio s jednom rečenicom koja treba da bude nama stalno na pameti. Vrlo važna, vrlo lijepa rečenica. Kaže, danas se, kaže, više, kaže, govora, a prije, kaže, bilo više znanja. Danas je više govora, a prije bilo više znanja. Zbog toga, draga braćo i sestre, mi nastojimo da ovdje na halki hadisa ne, zabavimo se nekim velikim pričama niti lijepim riječima, već da uvijek sebi u životu, od sedmice do sedmice, nastojimo dati konkretne korake. Kako da probudimo svijest gospodaru, kako da budemo od onih koji su njega svjesni, da budemo od onih koji se mogu nazvati sljedbenikom poslanika sallallahu alaihi i da budemo od onih koji će na kraju krajeva postići taj najveći, najveći cilj, da budu spašeni na jednom i na drugome svijetu. I zato nemojte da budemo od onih koji nastoje da sebi zadaju velike zalogaje, a nismo u stanju da to progutamo. Malo korak po korak uzimate od je ključ uspjeha na dunjalku. Svakodnevno sebi uvoditi neke nove obaveze, zadavati nove zadatke, ali malo pomalo. Pa makar to bili milimetarski koraci, mnogo je bolje nego raditi neke velike korake, ali koji će biti povremeni, koji neće davati neke rezultate i plodove. Najveći korak koji treba da postignemo u svome životu i tu treba da nas prati taj zadatak do dana dok ne preselimo s ovoga svijeta. Jeste da nastojimo da kod sebe izgradimo što ljepše mišljenje o našem gospodaru. I to je prvenstveno ono što mi učimo na, ovim halkama. I suneta poslanika sallallahu alejhi ve Najvažnija lekcija može da bude da izgradimo lijepo mišljenje o našem gospodaru svih svjetova. Prenosi se da je Malik ibn došao nasan nakon svog preseljenja kod jednog njegovog prijatelja i pitao njega, kaže, reci mi kako si kad je tamo dočekan, kako ti je bilo tamo nakon što si s ovoga svijeta odšao. Kaže Malik Bendinar odgovara to svoma babu sljedećim riječima i govori Kaže preselio sam s ovoga svijeta Sa tog svijeta na kojem si ti Na ovaj svijet na kojem sam sada ja Kaže i došao sam pred našeg gospodara Kaže pun grijeha Pun grijeha ali isto tako sam došao pred gospodara sa lijepim mišljenjem o njemu. Pa je to lijepo mišljenje o mome gospodaru sve te, kaže, grijehe pobrisalo. Nemojte da budemo od onih koji naše mišljenje o gospodaru nemaju, nemaju kako treba, nemaju na pravi način izgrađeno, a to se najbolje ogleda u tome kako mi svoju vjeru živimo. Način na koji mi vjeru živimo, kako mi vjeru doživljavamo, kako je praktikujemo, kakav imamo odnos jedni prema drugima. Prije svega odnos prema gospodaru. To samo pokazuje kako je naše mišljenje Allahu Đelešanu. I zbog toga, prije nego što pročitamo večerašnji ovaj hadis, da se uvažavajući ove što sam rekao, poštivajući princip lijepog mišljenja na najljepši način sjetim onoga ko nas je na, na jednim dijelom svojim sebebom skupio večeras ovdje kroz svoju hadijsku zbirku se sjetimo ovom Fatihom i Mamu Buhari ili Dan Lila Došli smo do poglavlja koja se nalazi u knjizi o abdestu Babul buzaki wal muhati wa nahvihi fi thawbi poglavlje koje govori o pljuvašci, slinama i sličnim, i sličnim stvarima na odjeći. Pa se prvo navodi jedan haber, jedna predaja gdje se kaže Kale urvet anil misver wa meruan harađa nabiju sallallahu alaihi wasallam zemene bijete fe al hadiz. Urve ibn Mesud prenosi od Misvera i Mervana da je vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem izašao za vrijeme Hudebije i spomenuje hadis. وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده kad god bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pljucnuo ispljuvak, neko bi to uhvatio u šaku i time potrao svoje lice i kožu. Tu se završava ovaj hadis, kasnije ću objasniti nastavak hadisa. A hadis koji je glavni u ovom poglavlju glasi ovako. Hadesena Muhammed ibn Yusuf kale, hadesena Sufjan ibn Ahumeid, an Enesin ibn Malkin kale. Pričao nam je Muhammed ibn Yusuf, njemu Sufjan prenoseći od Humejda, on od Enesa ibn Malka da je rekao. بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال أبو عبد الله طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam pljunuo je u svoju odjeću Ibn Abi Marijam ga prenosi u cijelosti i kaže obavijestio nas je Jahja Ibn Ejub da mu je pričao Humeid kako je čuo Enesa a on vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam na prvi pogled zvuči možda nepotpuno, a međutim ovaj dio jednog dužega hadisa koji se nalazi u sahihu imama Buharije na, na kasnim, kasnim poglavljima kojeg ću sada ona, da vam pročitam, da, da vam ga prepričam, ali ključna poruka hadisa u ovome dijelu knjige jeste da je poslanik alaih salatu wasalam imao običaj, imao je adet da na mjesto na svoju odjeću malo pljune, odnosno da uzme ispljuvak i kako bi to mjesto potrao i želi da se kaže da to ne predstavlja neku nečistoću i da se sa takvom odjećom insan može da klanja i može svaki vade da, da čini. Znači pljuvačka ili slina koja se spominje ovdje u hadisu ili ostalo ne predstavlja nečistoću s kojom, s kojom, se, ne može, s kojom se ne može klanjati. Međutim, od edeba od adeta, od, od edeba i suneta poslanika ali salatu selam je da se to da se to ukloni, da se to ukloni sa odjeće. Međutim, ovaj hadis predstavlja jedan veći dio, ovo je samo fragmentiran i čak iz hadisa koji se nalazi u sahihu imama Buharije 2731. prvom mjestu u sahihu i imama Buharije i kogod ima ovu zbirku, neka pročita hadis malo je duži kod kuće. Ja ću vam samo izuzeti jedan dio za večeras, ovaj koji smo ovdje večeras započeli, kako bismo jednu veličanstvenu poruku iz toga hadisa izvukli, kako bismo vidjeli čemu nas tu azhari poslanika sallallahu alaihi sallam žele podučiti. Pošto je malo duži samo taj dio, ja ću da vam ga ukratko pročitam i da porazgovaramo malo o tim ključnim porukama toga hadisa. Ovaj urbe koji se ovdje spominje, u tom trenutku dok je izrekao ovaj hadis, još uvijek nije bio prihvatio islam. I on je bio na tome tu mjestu, odnosno na Hudebiji i kasnije on rekao i pričao ovo. Potom se Urve vratio svojim drugovima i rekao Narode, tako mi Allaha, odnosno tako mi Boga. Bio sam u delegaciji kod vladara. Bio sam kod Bizantijskog, bio sam kod Perzijskog, bio sam kod vladara Etiopije. Kad je tako mi Boga, nikada nisam vidio ni jednog vladara da ga njegovi drugovi, drugovi poštuju onoliko koliko poštuju i drugovi samoga Muhameda sallallahu Kaže, Boga mi nije ispljivao nijednu pljuvačku, a da ona nije pala na dlan jednom od njih i da je on razmazao po svome licu i po svojoj koži. A kada im je šta naredio, oni bi se utrkivali na njegovu zapovjed, kada je uzimao abdest, skoro da su se htjeli tući za vodu od njegova abdesta, a kada je govorio, spuštali su kod njega svoje glasove i iz poštovanja prema njemu nisu ga gledali oštrim pogledom. Od nas ashabi Božeg poslanika sallallahu žele naučiti jednoj velikoj najvažnijoj poruci koju mi kao muslimani, kao sedbenici poslanika sallallahu alaihi sallam treba da iskažemo prema našem miljeniku, poslaniku svih, svih, svakog čovjeka od njegovoga poslanja pa do sudnjega dana. Zašto su oni postupali ovako sa poslanikom sallallahu alaihi Pogledajte kako su oni bili svjesni bereketa koji donosi pejgamber poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Na takav način su postupali njegovu pljuvačku bi uzimali i tako su je bereketnom smatrali, da su nju koristili i njome svoje ruke i lice i kože potirali. Nadmetali su se koji će prije da izvrši njegovu naredbu. Nadmetali su se koji će prije da dođe do vode od njegovog abdesta kako bi tu vodu iskoristio za sebe. Jer je znao kakav je bereket u toj vodi. Nisu željeli da pred njim uzdižu svoje glasove, nisu željeli da idu mimo njegove, mimo njegove volje i nisu da nikada, kaže, oštrim pogledom i ispoštovanja prema njemu, prema njemu pogledali. Zašto su oni postupali prema miljeniku poslanika sallallahu alaihi ovako? Oni su to radili samo iz jednog vrlo lahkog, jednostavnog razloga. Zato što su bili svjesni vrijednosti poslanika sallallahu alaihi Bili su svjesni vrijednosti poslanika sallallahu alaihi mi danas ne možemo da krivimo neprijatelji Islama koji ružno govori, koji ružno pišu, koji sve grozote i najružnije stvari upućuju prema našem poslaniku sallallahu alejhi kada oni njega ne poznaju. Ali kako da krivimo njih što oni ne poznaju? Kada mi koji treba da nosimo vrijednosti islama, kada mi koji treba da nosimo vrijednosti lijepoga ponašanja i sunnet poslanika sallallahu ve na najljepši mogući način, još uvijek to nismo na pravi način spoznali. Mi ga nismo spoznali. Ne znamo njegovu vrijednost. Pa kako da ga znaju njegovu vrijednost da spoznaju oni koji ga danas rijeđaju. Prenosi se da je Ibn Kajim u jednoj svojoj knjizi prenio mišljenje jednog Velkana Ibn Akla koji je rekao upitao me neko, govori Ibn Akil, upitao me neko kaže da li je kaže vrijednija soba poslanika sallallahu ve sellem ili kaba. Ibn odgovara ovako i kaže ako misliš samo na sobu u odnosu na kabu onda je kaže kaba vrednija Kaže, ali ako misliš, kaže, na nju, na sobu i na onoga tko je u toj sobi, kaže, onda, kaže, kaba nije vrednija. Onda ni arš, ni njegovi nosioci nisu vredni od nje. Onda, kaže, ni džennet, ni svemir nisu vredni od njega, odnosno od nje. Jer, kaže, tako mi Allaha, u toj se sobi nalazi tijelo koje kada bi se stavilo na vagu da se usporedi sa oba svijeta, ono bi prevagnulo na toj vagi. Nismo svjesni vrijednosti poslanika sallallahu alaihi sellem na način na koji su ashabi bili svjesni. Jer vidite kako oni nas podučavaju. Žele da nam kažu, ukoliko želi da te poslanik sallallahu smatra svojim, smatra svojim sedbenikom, smatra dijelom svoga umeta, moraš da pokažeš ovo što smo mi pokazali. Moraš da ti budeš hitar u slijedjenju njegovog sunneta. Moraš da ti budeš onaj koji nastoji da ugrabi ono što od njega možeš da ugrabiš prije neko drugi. Ne možeš da budeš lijen kad su pita njegovi sunneti, kad su pita njegove poruke. Ne možeš da se ti ponašaš lijeno i da ti ne nastojiš da preuzmeš sav bereket koji je poslanik sallallahu alejhi ve sa sobom donio. Vi znate koliki je njegov bereket. On je kao dijete, kao dječak, kao malo novorođenče kada ga je Halima uzela sa sobom, koja je bila koja, koja je uzela ga na takav način da je mislila da ništa joj nije preostalo i on je kao bio zadnja opcija, uzela sam ga samo zato da, da se ne vratim bez djeteta kući koji ću da dojim. Kada ga je uzela sa sobom, znate šta je bilo. Njen magarac koji je bio veoma spor i je postao najbrži od svih magaraca. Kada ga je donijelo svoje dvorište, kada ga je donijelo svoj, svoju mahalu gdje, gdje je živjela, gdje ga je hranila i odgajala, Kaže, sve one životinje koje su bile u njegovoj blizini, kaže, postale su, kaže, one životinje koje su najviše mlijeka davale. Iako je, kaže, te godine velika suša bila i životinje nisu nikakve doprinose davale. Poslanik sallallahu alejhi je imao bereket od samog svoga rođenja pa sve do svoje smrti. a Ashabi su toga bili svjesni. Da li smo mi svjesni bereketa kojeg naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nosi? Sve uvrede koje na njegov račun idu, sve karikature, sve ružne priče, nimalo neće njegovom ugledu naštetiti. Nimalo mu neće umanjiti njegovu vrijednost kod gospodara svih svjetova. Niti u očima, očima istinskih vjernika. Ali pitanje je da li smo mi došli do te spoznaje da ako već želimo da nas takva veličina da nas takav primjer, da nas takav miljeni gospodaro na sudnje danu primijeti kaže ovaj je bio od moga umeta, ovaj je bio moj sedbenik. Da li smo mi uradili što je od nas bilo potrebno, kao što su ashabi uradili, što je Urve prenio ovom hadisu, kao što su oni uradili. Da li smo mi to uradili pa da poslanik Ali Salatu Selam to prepozna i kaže uistinu si ti moj sedbenik. To je pitanje koje svakog dana sebi treba da postavljamo. Ono pitanje koliko smo mi, koliko smo mi uradili za tu vjeru. I evo jedan konkretan primjer iz našeg, iz našega doba. Vi ste vjerojatno čuli za Mustafu Akada. To je jedan čovjek koji je snimio najpoznatiji film koji govori o povijesti Islama. I svi znate o kojem se filmu radi. Svakog Bajrama ga gledamo, vjerojatno. I nema nekoga od nas koga nije makar deset puta pregledao. Taj čovjek je krenuo iz Sirije kao tineđer kada je imao 17-18 godina u bijeli svijet s ciljem da izuči neke nauke, da postane veliki filmski radnik kako bi sa nijetom da doprinese umetu poslanika sallallahu alejhi ve nešto uradio. Kad je kada je krenuo iz svoje kuće, kada je krenuo iz svoga doma, Njegov ga je otac sreo i rekao mu ovako, kaže, sine, kaže, imam, kaže, samo 200 dolara i samo ti to dajem. Neka ti budu dok ti mogu biti, Allah će ti opskrbu drugu poslati, kaže. To ti je drugi savjet, ali prije toga savjeta upam ti ovaj savjet. Evo ti, kaže, ovaj mali Kur'an, uvijek ga drži u svome srcu, u svome, u džepu kod svoga srca i uvijek ga ima primijenjenog u svome životu. Nastoj se držati uputa iz ovoga Kur'ana u svome životu, Allah će ti uvijek vrata bereketa otvarati. I znači, pusam te sa Kur'anom, i sa lijepim odgojem kojeg si je ponio, a 200 dolara neka se nađe da ne bi bio bez jedne marke na tome putu. Kaže, došao je čovjek u Ameriku, Mustafa došao u Ameriku, završio je fakulte za filmske te nauke, izučio je to sve što je trebalo, kaže, bio je vama lijepog fizičkog izgleda, nudili su ga da bude glumac, kaže, ali ne, moj kaže sam da postane režiser i da nešto veliko uradim za umet. Kaže, oženio se, formirao pored, porodcu i na kraju odlučio razmišljajući godinama šta da uradi, a da je bitno za da doprinese umetu. Razmišljajući šta da uradi, došao je do spoznaje kada snimit film koji na najbolji mogući način govori o ljepoti moje vjeri, o ljepoti moga pegambera, o ljepoti ljubav ima Allah koju mi muslimani imamo. Uzeo je snimao je film koji se zove pod Muhameda, odnosno poruka, taj film je toliko kaže izazvao revoluciju u islamskom svijetu, ali ne samo tu, već na svijetu, kod ljudi koji nisu poznavali poslanika ali salatu selam da su kaže bilo je ljudi koji su gledajući taj film zainteresirali se za islam, izučavali u islamu i prešli na islam sebebom toga filma. I zamislite koliko je veliku stvar uradio za umet. Kada bismo ti i ja postavili sve pitanje šta smo za umet uradili, da li bismo imali odgovor na to pitanje? A očekujemo na sudnje danu da budemo od onih koji će poslanih sallallahu alaihi ve s da dočeka. Od onih za koji će da kaže uđi ovamo ja ću za tebe da se zalažim da od gospodara tražim oprost za tvoje grije. Moramo da se svakodnevno preispitujemo koliko smo mi istinski sledbenici poslanika ali i salatu selam. Od tebe se ne traži možda da ti snimiš neki film koji govori o veličini i vrijednost poslanika sallallahu alejhi Niti da napišeš možda neku knjigu, niti da vodiš neku veliku kampanju koja o tome govori. Ali se od tebe sigurno traži da izvršiš oporuku poslanika sallallahu alejhi ve sa njegove samrti kada je rekao namaz namaz. Posljednje što je rekao pred svoje preseljenje bilo je namaz namaz. Ako želiš da bude sledbenik poslanika ali selam, ovdje nemaš opravdanja da fulaš da redovno klanjaš, da druge na namaz postičeš, da bodriš sebe i druge, da budeš redovan na ako želiš da pokažeš ljubav prema poslaniku, alaih salatu Nemaš opravdanja ukoliko želiš da bude sledbenik poslanika, alaih salatu A znaš za jedan hadis, ovaj ili ona, da ga da ga ne primjeniš. Od tebe se ne traže neke velike stvari, a se traže te konkretne stvari. Kad se zavadi sa svojim prijateljom, prijateljicom, da ne prođu tri dana da ga ne nazoveš, da ga pitaš, da kažeš halal, ja sam pogriješio, možemo ponovo da se družimo, da popričamo. Jer znaš da te poslanik tvoj podučio hadisu, da nema ljutni za tri dana. Od tebe se traži da budeš dobar prema svojim roditeljima, jer te tvoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio da budeš od onih koji su dobročinitelji prema roditeljima, jer je u dobročinstvu i zadovoljstvu roditelja zadovoljstvo tvoga gospodara. Od tebe se traži da ukoliko ima svoj porodcu, da ih na najljepši mogući način usmjeravaš prema gospodaru, usmjeravaš prema islamu, jer će se djeca prozivati na sudnji dan po imenima očeva, prozivat će se prema roditeljima, bit će vezana konkretna odgovornost djeteta prema tome kako ga je roditelj usmjeravao. To su od tebe, to su koraci koji se od tebe traži. I zato ne treba velikim pričama da se zamaramo, ali ovaj korak po korak, sunnet po sunnet svaki dan, da se ne propušta, odnosno da ih se što manje svakodnevno propušta. Dokaz za sti sebi rekao, želim da budem sedbenik poslanika sallallahu alaihi da idem tim putem i da je moj pejgamber na sudnji dan prepozna kao dio svoga umeta. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem će doći na sudnji dan i reći će kaže Reći će, kaže, prepoznaj, kaže, tragove sredbenike iz svoga umeta. Upitat će ga, kaže, pa kako ih prepoznaješ? Kaže, prepoznaj, kaže, po tragovima na njihovim čelima. Vidim tragove na njihovim čelima. Pitat će ga, kaže, po čega su ti tragovi, Allahu Kaže, ti su tragovi od mnogo sežde koji su, kaže, ti robovi činili u svome životu. Od mnogo sežde koji su ti robovi činili u svome životu. Glavna poruka za nas vjernike muslimane u danima kada se vrijeđa poslanik sallallahu alejhi ve i kada čitam ovaj hadis kako nas ashabi podučavaju kako da se odnosimo prema poslaniku alejhi salatu jeste da postavljamo sebi svakodnevno pitanje koliko mi suneta vršimo, koliko ne vršimo, koliko fulamo, koliko volimo sunnet i sve ostalo. Da li se ikad desilo da mi sjedinemo 5 minuta i salavate donosimo na poslanika alejhi salatu i čiste ljubav prema njemu? Da li se ikad desilo da uzmemo jednu siru Božeg poslanika alaih salatu wasalam i da je pročitamo od početka do kraja kako bismo što više saznali o njegovom životu? To su pitanja na koja svakodnevno sve moramo davati odgovor. Bez nekih velikih priča koje se možda, možda nama često, često nameću. I ovo što smo u ovom hadisu pročitali ovdje, najbolja nam je lekcija kako da to radimo. Ebu Bekr koji je bio najbolji čovjek na, od svih ashaba i koji je bio čiji se ima ne može porediti sa imanom svih ostalih ljudi. Tri puta je darovao sav svoj metak za gospodara. Tri puta je darovao sav svoj metak za islam. I kada god su ga pitali šta si ostavio svojim sedbenicima, šta si ostavio iza sebe, on bi samo odgovarao, kaže, ostavio sam im Allaha i ostavio sam im poslanika. Tako mi gospodara nikad njegova poroca nije gladna bila. A vidite koga im ostavio. Allaha i poslanika. Ali zato one prilike kada je bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve prije nego što je poslanik alejhi salatu selam preselio na bolji svijet i kada mu je došao Džibril alejhi selam i rekao kaže Džibril Muhammedu selam kaže O Muhammede, dolazim te gospodara tvoga koji ti prenosi selam i selam i tvoga prijatelja Ebu Bekra. Kaže, prenesi mu sljedeće riječi i, recimo, i, reci mu. Kaže, u Ebu Bekre, tvoj gospodar je zadovoljan s tobom. Da li si ti zadovoljan sa Allahom? Allah je zadovoljan s tobom, da li si ti zadovoljan sa Allahom? Takav Takva posljedica dolazi nakon što insan uradi neko djelo koje, koje je dokaz njegove iskrenosti. Moraš da uradiš djelo, moraš da budeš od onih koji su, ono što smo na početku rekli, danas je puno govora, a prije je bilo više znanja. Istinsko znanje je kada sav taj govor pretočiš u neko djelo. Kada sve ovo što smo sada rekli bude dio tebe. Kada ne bude znao te hadise u svojim, u svojim, svome, u na svome jeziku, kada budu bili, kada budu bili dio tebe. I treba da završimo s jednom najvećom porukom iz ovoga hadisa. Vidite kako su ashabi imali odnos prema poslaniku sallallahu alaihi sallam. Vidite kako su bili svjesni njegove veličine. Znači želim da večeras naučimo tu stvar, da budemo svjesni da mi imamo poslanika sallallahu alaihi sallam koji je gospodaru najdraže stvorenje, koji je kod gospodara veći od časnika abi, koji je veći od svega onoga što postoji na dunjalku od svega što je stvoreno poslanik sallallahu alejhi je veći kod gospodara i, draži kod gospodara od svega ostaloga. Takva spoznaja će donijeti u našem životu da taj sunnet kojim učimo se na halki hadisa postane dio naših života, da to bude stvarno naš stil življenja. Jer uistinu Zamislite kakva je sudbina onih ljudi i zamislite kako je stanje srca onih ljudi koji su se zamjerili na nešto što je gospodaru najdraže i najmiliji. Zamislite kakav će biti ishod tih ljudi. A zamislite kakva će biti sudbina nas vjernika koji ako Bog da spoznamo veličinu našeg miljenika i nastojimo da ga se salavatima, sirom, slijedjenje njegovog lijepog ponašanja u našem svakodnevnom životu, popravljajući svoj ahlak i ponašanje, izvršavajući revnostno sve sunete koje, nas je podučio, kad se sretnemo sa njima ako Bog te dvije realnosti ljude koji se zamire na najveću vrijednost na dunjalku i ljude koji najviše svoje energije posvijete sunetu poslanika alaih salatu selam, ali istinskom razumijevanju suneta istinskom slijedjenju poslanika ali selam. Najbolji pokazatelj toga je tvoje ponašanje. U istinu čovjekovo ponašanje je pokazatelj čovjekove vjeri. Ništa drugo, nikakve ni priče, ni seđde dugi, ni dugi dani posta. Čovjekovo ponašanje je pokazatelj čovjekove vjere u njegovom srcu. To je zakon kojeg je Allah Želšanu dao. I zbog toga je naš poslanik, sallallahu alaihi sallam, bio najljepše ponašanje. Jer je najviše gospodara bio svjestan. I druga stvar, ovo što mu nas ashabi uče, Prvo znači da budemo svjesni njegove veličine, a drugo koliko mi radimo da takvu veličinu u svojim životima živimo, da takvu veličinu u svojim životima doživljavamo kao svoju. Da li ste ikada imali onaj odnos da kažete sebi, kaže uistinu, to je moj poslanik, da te zavoli duša kad vidiš šta govori o poslaniku alaih Da te zavoli srce zato što ga nisi danas salavatom spomenuo. Zato što ne razmišljaš, zato kada vidiš kako se neko ponaša, vidiš da je daleko od suneta, da pročiš, da uvijek da kažeš gospodar počasti ga da bude od onih koji imaju ahlak poslanika alaih Kada vidiš nekoga da se lijepo ponaša, da ti naupadne, da bude svjestan da je on do toga došao samo zato što voli poslanika sallallahu ve sellem. Ljubav prema poslaniku alejhi ve selam donosi te prode u našem životu najljepše plodove koji su mogući. I znajte da je tvoja vrijednost i moja vrijednost onolika koliko mi uradimo za islam. Onoliko koliko mi poput ovih ashaba poletimo da izvršimo naredbu poslanika ali salatu salam. Njima nije moralo da se govori hoćeš ti, šti. ti. Nama kad danas treba nešto da se uradi, trebamo naći pet ljudi da urade neko dobro djelo, odnosno treba da uradimo neku akciju, bilo kako dobro djelo. I svi se ono izmiču, izmiču i na kraju ostane neko ko opet možda, hajde eto, da nema nikog, pa eto moram stigne da niko ne bude. A nisu bili takvi. A su bili od onih ljudi koji su se grabili ko će da uradi. I oni su splakali kada nisu mogli neko dobro djelo da uradi. Kada bi neko drugi na njihovo mjesto zasio. E tome nas uči, uči ovaj hadis. Vidjeli ste u hadisu kako su oni nastojali da hitro ispoštuju poslanika alaih salatu wasalam. Svaku narodu koju kaže. Čak su se grabili za bereket koji on imao u svoju pljuvarci. Zamislite kolika je njihova ljubav prema njemu bila. A zamislite koliko su mi daleko od takvog odnosa prema njemu. Sva naša vrijednost vrijedi, sva naša vrijednost je onolika koliko mi učinimo za islam. Koliko mi učinimo za sunnet poslanika alaih salatu wasalam. I ako želite da znate svoj položaj kod Allaha, ako želimo da znamo svoj položaj kod gospodara, ne treba da gledamo na faku. Nemoj da misliš da je neko bolji vjernik što ima veću na faku. Ili nemoj da misliš da je neko bolji vjernik zato što možda zato što možda ima više onoga što Allah mu je dao više zdravlja ili što mu Allah dao više na dunjaški nekih stvari. Nisu to pokazatelj da Allah nekoga više voli. Istinski pokazatelj koliko mi vrijedimo kod gospodara jesu ti da pogledamo sebe, da pogledamo organe svoga tijela i da vidimo u šta su naši organi našeg tijela uposlani. U šta naše ruke svoju energiju troši, kuda naše noge hode gdje naše oko gleda, šta naš jezik govori. Kada budemo tako svoje stvari mjerili u našem životu, Allah će nas počastiti da budemo od onih koji su spoznali da je najveća vrijednost gospodaru odan biti na dunjalku. To je istinska vrijednost u našem životu. I nemojte da mislite da je dug staž u islamu neka najveća vrijednost. Najveća vrijednost je iskreno srce gospodaru. Zamislite dođete na sudnji dan i kažete gospodaru, došao sam ti samo s ovim, ali to mislim da je najvrednije što imam kod sebe. I kažeš mu, ovo je kaže čisto srce koje sam ti donio, u kojem sam nasio da tvoje ime bude na prvom mjestu. Ništa ti drugo nisam donio, ali čisto srce koje imam, to je moj najveći dar za tebe. Gospodar, pa primi ovo od skromnog roba svoga. Jedan primjer da vam ispričam iz povijesti Islama koji najljepše govori na najljepši mogući način. Kako jaka vjera u gospodara, kako jaka svijest o Allahu Đelešanu donosi nevjerovatne stvari na, na dunjalku na hiretu. I s time ćemo završiti ako Bog Radi se o jednom ashabu koji se zove Saade Sulemi. I taj ashab je bio jedan crni oslobođeni rob koji je odlučio prihvatiti islam. Pošto je bio crni i ovako malo, da možemo reći, onaj neatraktivnog lica, Allah Đelšanu mu je dao takav i takav izgled i kaže uvijek je imao kompleks svog izgleda. I došao je poslanik sallallahu alejhi ve kaže ako ja prihvatim islam, da li kaže ući ovakav ružan u ženet? Kaže poslanik alejhi salatu selam hoćeš kaže. Kaže vješa la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah. Prihvati on islam privat islam, posvjedoči Allah, posvjedoči poslanika sallallahu alaihi sallam, kaže Boži poslaniće, ja već osam mjeseci nastavim da nađem hanumu za sebe, ali kada nijedna ne želi da me prihvati ovako, kaže, sa ovakvim izgledom, kaže Boži poslaniće, pomozi, pomozi mi da se oženim, pomozi mi da nađem hanumu za sebe. Kaže ono, ti kod tog i tog čovjeka, on ima kćerku na udaju. Ovaj Ashab Sade Sulejm ode kod toga čovjeka, kada ga vidi onako izgleda, kaže, samo ga vrati i kaže mu, bježi, kaže, koči, kaže, ne želim svoju kćerku da udam kaže, da udan, kaže za tebe. I on onako tužan krene da napusti taj tu kuću, a njegova kćerka koja je bila tu kaže, zar nisi, kaže, babo, čuo da ga je poslao poslanik, ali salatu Zar njemu kaže da izvršiš nepokornost? Kaže, idi kare, traži halala od njega, ja ću da se udam za njega jer je to poslanik, ali salam tražio. I kaže, on ode do njega, Pogledajte kakva odanost. Ode kaže do njega zatraži halala i prihvate oni da se uzmu i kaže nije imao ni za, ni za mehra. Nije imao ni za mehra. Pomognu mu ashabi da sabere 400 dirhema kako bi imao za mehra kada krene sa tim parama da kupi osnovne potrebštine za kuću da kupi ono što mi je bilo potrebno za kući neke potrebe. Kad čim je krenuo na pijacu da kupi što mu je trebalo, kad je čuje, kaže glasnika kako govori ovo muslimani, napadaju nas mušici, kaže svi kaže muslimani punoljetni moraju da idu u boj. Kaže, on sada tek prihvatio islam, prvi mu dan u islamu, prvi sat u islamu, i tek je, kaže, oženio se. Krenuo, kaže, da kući da se podmiri, krenuo na pijacu da se podmiri, da ide svoju hanumi. Da bude sa njom, kaže, prvi dan. I kaže, u njem se postavilo, počela se vodi borba. Da li kaže da uradim, kaže da idem kući, da budem sa svojim hanumom i da uživam, kaže ili da idem, kaže u džihad, borbu na Allahovom putu. I vodila se u njemu ta borba malo, kaže on je odlučio, kaže veće, kaže više je zadovoljstvo, zadovoljstvo gospodara u tome da krenem u džihad, borbu na njegovom putu. Kaže, ode oni 400 dirhema, potroši, kupi, kaže konja, kupi sve što bi bilo potrebno dopreme, kupi, kaže sablju, kupi sebi štit i krene, kaže u džihad. Otišao je, kaže u tu borbu, otišao je, kaže borio se poput lava. I kaže, na je poginuo u toj bici. Prvi dan u islamu Allah ga počasti šehadat u njegovom putu. Dođe poslanik sallallahu alaihi ve sellem, dođe poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu i kaže vidi, vidi da je preselio sad i kaže kada je došao do njega uzme ga ovako u svoje naruče, u svoje krilo i kaže prvo kaže se nasmije, onda ka, prvo kaže zaplače i kaže onda se, onda se nasmije. I kaže, pitao ga ashabi, kaže, Boži poslanić, kaže, zašto, kaže, to radiš, kaže. Kaže, žao mi je, kaže, sada, žao mi je kad je sada, tek je kad je s nama počeo da se druži, odmah nas je napustio. Ali ono mjesto, kaže, na koje je on otišao, kaže, mnogo je bolje od mjesta koje je ovdje napustio. A e, kad vidi ashab da poslanik alaih salatu selam sve okreće glavu. Okreće glavu, ne želi da gleda sada direktno u lice. Pita ga ashab, kaže, Boži poslanice, kaže, zašto tako postupaš? Zašto, kaže, okrećeš glavu od našega brata sada? Kaže, poslanik sallallahu alaihi selam, kaže, upan ovu kaže, tako mi kaže stidim se, kaže, da vidim Okrećem svoju glavu jer se stidim da ne bih slučajno vidio ukrasene na nogama hurija koji su došli da ga dočekaju u džennetu. Kad je stidim se, kaže, da ne vidim ukrasene na nogama hurija koji su, koji ga dočekali u dženetu. Kaže, pošaljite ovu svu opremu koju je kupio njegove hanumi, koja je danas ostala bez njega, i recite im, kaže, da ga je Allah, iako je, kaže, bio ružan, iako su ga prvi put odbili, recite im da ga je Allah oženio boljom ženom na hiretu nego što ima ovdje na Dunjalku. Subhanallah. Onoliko kolika tvoja želja bude bila za tim. Allah će ti tolike deređe dati i na dunjalku i na hiretu. Koliko mi u svome srcu izgradimo želju, izgradimo volju, izgradimo ljubav prema Islamu, prema Kur'anu, prema poslaniku sallallahu alaihi sallam, prije Allahu Đelšanuhu, prije svega prema Allahu prije svega. Allah će nam toliko dati da plodove toga osjetimo u našem životu. I zbog toga, ukoliko želimo da to, sve to ostvarimo, da slijedimo ashabi poslanika sallallahu alaihi u tome, da slijedimo njihov, da slijedimo poslaniku alaihi sallatu sunet i da budemo svjesni onoga, da onoliko koliko naše ponašanje bude bilo dobro, koliko bude bilo bolje i bolje, da je utoliko naša vjera bolja i bolja. A onoliko koliko naše ponašanje bude bilo lošije, koliko budemo imali onih mahana koji nisu dio poslanikov alaihi salatu sallam karaktera, utoliko je naša vjerovanje slabije. Gospodara molim da nas počasti da budemo od onih koji su spoznali da je istinska svijest, istinski spas u svijesti o gospodaru, da nas gospodar počasti da budemo od onih koji imaju spoznaju Allahu, a spoznaju koja nam donosi stid od gospoda, prema gospodaru, ali ne samo spoznaju kojom ćemo njega, kojom ćemo njega da priznajemo. Amin. Da proučimo to. E billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma rabbana rabbana taqabbal minna innaka samiul alim tub alaina wa ala alihi wa sahbihi rahim. Rabbana tuzigh qulubana lana min كده الله بحب ربنا لك جميع نسأل من غير فينا الله المخلف والمع سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبك على سيدك ونزلك يا شكرك يا حسين الفاتحة